الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë dhe në mënyrë të përpiktë deri në Ditën e Gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhelle ue ala në spjegimin e librit të hoxhës Kitabut Teuhid i cili është shënua dhe është shkrujt me disa kaptina të cilat kanë bëjnë me imanin dhe ruajtjen e imanit të besimtarit. Në ligjëratën e kalume e përmendëm kaptinën, ndërsa folëm për diçka tjetër, e cila ka të bëjë me me mu temën të cilën e ka sjell hoxha dhe përmendëm diçka nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka treguar për rrezikun e kaosit, për rrezikun e çrregullimeve të shumta që kanë me ndodh në këtë dynja, çrregullime dhe anarki dhe pshtjellim të çështjeve saqë njerëzve kanë me ju përzi çështjet aq shumë sa se s'kanë me ditë njerëzit nga me shkue edhe gjithë kjo edhe gjithë kjo ka me ndodhë me shkaqe edhe gjithë kjo ndodhë me shkaqe normalisht nga ana e Allahut xhelle ue ala me caktim mirëpo edhe vullneti i njeriut edhe vullneti i njeriut këtu hin Dhe zgjedhja e tina mirret parasysh tek Allahu tebareke ue teala. Para se me u fut në temë, kena me përmendë dhe njëherë dy hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam ku e tregojnë për pështjellimin e sendeve dhe mos definicionin e sendeve si duhet, mos definimin e sendeve si duhet, pastaj vendosjen e dispozitave në mënyrë të gabume. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, hadithin të cilin e ka nxjerrë Buhariu dhe Muslimi, ka thënë alejhi salatu e selam jukbadul ilm ka me u ngrit dituria ilm, e ka qujt ilm do të ngritet pra e merr Allahu xhelle ue ala dhe nuk mbetet në tokë apo mbetet shumë pak pastaj thotë sallallahu alejhi selam ue tedhharul fiten edhe shfaqen fitnet edhe shfaqen fitnet pra kur të mirret ilmi shfaqen fitnet argumenton se prezenca e ilmit, prezenca e dituries së shëndosh, dhe ne kena me përmend se çka ka për qëllim pejgamberi sallallahu alai sallam me këtë ilm, se çka është ki ilm, në ligjëratën e kalume e kena përmend, se çka është ki ilm, mirëpo pejgamberi sallallahu alai sallam në mënyrë tekstuale, bukfale, fjalë për fjalë e lidh ngritjen e ilmit me shfaqjen e fitneve. Pra kur ka ilm te muslimanët, S'ka fitne, edhe nëse vjen fitna, ilmi e çrrënjos dhe e shkatërron atë fitne. Mirëpo kur s'ka ilm, fitnet janë të mdhoje. Pra, në mungesë të diturisë shfaqen fitnet. Edhe kështu në mënyrë individuale, kjo në mënyrë të përgjithshme, mirëpo në mënyrë individuale, ai person, ai musliman, edhe nëse përkatësohet tek Islami, nëse s'ka dituri nga Kur'ani, ajetet dhe hadithet, Ai ka mu ballafaqu me fitnet dhe s'ka me mujt me rezistu. Nuk ka me mujt me, me i rezistu, se s'ka ilm. Fitnja është ma e fuqishme, ndërsa s'ka diçka, s'ka mundësi me i rezistu fitnes, kaosit, çrregullimit, anarkisë, pos ilmi, pos dituria nga ana e Allahut tebareke ve teala. Kjo hadithi, ke i pari. I dyti hadith, e tregon se nuk është për qëllim këtu, ajo çka qitet në fushë se është prej ilmi. Ka thanë sallallahu alaihi wasallam, hadithin gjithashtu e ka nxjerr Buhariu, ku ka thanë nuk bohet kiameti, nuk bohet kiameti derisa të përhapet lapsi. Dhuhurul qalam, shfaqja e lapsit. Këto dy hadithe kanë ndërlidhshmëri në mes veti. Dijetarët kanë thonë këto dy hadithe se pejgamberi po fol për kohën e fitneve dhe po thotë ilmi ka mu ngrit, a lapsi ka mu përhap. Lapsi ka mu përhap. Kanë thonë dijetarët në koment, pra ilmi i vërtetë ngritet, përhapet lapsi, pra krejt njerëzit kanë me shkrujt, çdo i dyti ka me shkrujt libra, shkrime e kështu me radhë dhe njerëzit mendojnë se ja ky shkrimi është ai ilmi. Ndërsa Allahu nuk nuk e ka zbrit ata si ilm. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se çka ka mu duk te njerëzit ilm, ajo nuk është ilm, po është kalem. Shkrujn njerëzit. Ka thonë Allahu tebareke ve teala, "Jelune alsinatahum bil kitabi wa ma huwa min al kitab." Jehudat e pshtjellin gjuhën e tyre, shkrujn vendosin, bojnë projekte, bojnë komplote, bojnë kurtha dhe thonë kjo prej Allahut. Allahu thotë, ue ma hua min, min el kitab, ama ajo nuk ka prej librës. Ajo nuk është prej librës. Edhe kështu me radhë. Pra këto dy hadithe janë që e bojnë të qartë fitnen me çka rezistohet dhe pështjellimin e njerëzve. E mendojnë kalemin ilm. Jo, vallahi, nuk është ilm. Ilm është ka thonë Allahu tebareke ve teala dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jashtë këtyre dijeve është objekt studimi apo objekt hedhje për muri objekt hedhje për muri ngase ajo e cila është e sigurt vetëm është ka thonë Allahu tebareke ve teala edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj këto dy hadithe me imen se të vinë Të vijnë në rezistimin e fitneve, jo çka duket prej kalemit, jo çka duket prej shkrimeve, ngase ja sot i është mundësu njeriut me shkrujt si askurrë. Edhe budallës edhe mendjetrashit ma të trash, i është mundësu se e çel Facebookin edhe shkrun statuse. Shkrun, ti s'un i thu, mos shkruj se ai thotë kjo profili jem, çka po më përzihesh në profil tem, e kështu me radhë. Edhe dikush prej njerëzve thojnë edhe ai po shkrun, e kështu me radhë. Ama nuk është ilm ajo. S'j nuk munet me i rezistue fitneve, as nji fitnet. As nji fitnet. Andaj i shef njerëzit se nuk miren me studimin e librave të, të sahabeve, të tabinve, të tabi tabinve. Pse? Se me bo me i hap ato libra, ndryshojnë çështjet. Në praktik dalin krejt diçka tjetër. Del krejt diçka tjetër dhe duhet me ba shumë prej prej ndryshime. Hoxha thot babu ma jaa fi sihr. Kaptin çka ka ardh në magji. Magjia. Kjo kaptin është kaptina e magjisë. Pse magjien e ka pru te libri i tauhidit? Sepse magjia është e kundërta e teuhidit edhe ajo e cila e prish njësimin e Allahut tebareke ve teala dhe imanin ndaj Allahut tebareke ve teala. Pra magjia ka zbrit dhe e kanë përdor jehudët. Pra jehudët janë të profesionalizuar në këtë çështje. Ata dinë me ba magjinë edhe dinë se si me e përhap tek njerëzit. Allahu xhel-le ve ala ka zbrit shumë kaptina dhe ajete të të magjisë. Dhe magjistart janë çka ja rujn pushtetin pushtetarëve të këqij. Magjistarët. E kush janë magjistarët e sodit? Mediat. Mediat e luajnë rolin e magjisë. Mediat, ngase në definicionin e magjisë kem pa se çka â media. Sihr, dietar kanë than asht ma khafie wa ma latufa. Diçka çka e msheft dhe shfaqet prej përjasht e kundërta e realitetit. Ama te sytë e njerëzve doket që â ajo realiteti. Andaj sifir, a i thojn ana sifir natën kur çohna me hangër bukë në Ramazan, po. Gjuhën arabe i thojnë sahur. Prej sihrit është e marrt. Sahur. Pse i thojnë sifirit sifir në gjuhën arabe? Sepse natën bëhet msheft, kurkush nuk t'shef. Kurkush nuk shef natën. Andaj sihri është diçka çka bahet msheft dhe kur t'jau paraqit njerëzve, doket si që â ajo realiteti, ndërsa pas perdës ka diçka tjetër. Wa sahara a'yun an-nas. Allahu xhel-le ve ala thot dhe magjistarët e Firaunit i i magji i, i bëjshin magji sytë e njerëzve. Ju shfaqin diçka ajo s'ka s'ka realisht. Andaj dietar kanë than sihri është diçka çka shfaqet tek njerëzit, ama realiteti është e kundërta. E çka â më e keq që jehudët, çka thashë janë profesionalizum n'këtë çështje, kanë thonë prej Sulejmanit i kena mësu këto. Këto janë një meselë shumë e madhe. Pse thonë prej Sulejmanit i kena mësue? Se tek njerëzit me ju thonë njerëzve e kom mësu prej shejtanit, kurkush kurkush s'ta merr, prej shejtanit e paske mësue. Ik, ngase krejt njerëzit e dinë se shejtani i keq. Ama kur t'ja përkatësojsh dikujt të madh çka është i pastër, tamam. Andaj Allahu e ka mohu, "Wa ma kafara Sulejman." Nuk â e vërtetë se ju keni psu këto sene pi Sulejmanit. Se Sulejmani nuk ka kon kafir. Në ma kafara, s'ka ba kufër. Walakin ash-shayatin, ama shejtanat kanë ba kufër bashkë me jehudët. Edhe sot është e njëjta. Mediat mundohen rrenët e tyre me jau përkatësu hoxhallarë. Pra jena, jena, kena, jena konsultu edhe kena bisedu me disa imama dhe hoxhallarë dhe ato ne kanë thonë se qëto, qëto mesele janë qështu. E te njerëzit thojnë tamam, masi paska folë hoxha, kjo â qështu. Se hoxha e ka respektin e veçantë. Sihr. Inne minel bejani le sihra. Ka thonë Pejgamberi sallallahu sallam, prej oratorisë ka magji. Prej oratorisë, kur di, dikush mirë me folë, di mirë me rregullu fjalitë. Njerëzit Ma, magjinohen dhe çuditen Dhe habiten sa mirë folka Dhe e besojnë E ata pagujnë me miliona dhe triliona Njerëz të cilët din me fol Din me shkrujt edhe din njerëzit Njerëzve me jau bo rrenën të vërtetë Zuhrufel kauli gururan Allahu xhelle ve ala ka thonë Për njerëzit çka bojnë magji Ka thonë din m'i ndreq fjalitë në mënyrë të profesionalizuar Zukhruf, Zukhruf është shkëlqim, ajo del si dritë. A njerëz thonë kjo është, po ajo nuk është e vërteta. Wa law sha'a rabbuka ma fa'alu ka than Allahu jalla wala, me pas dashtë Allahu nuk i kishin bë ata. Mirëpo Allahu tebareke ve teala besimtarët jau ka msu ni akide, një besim dhe ka thënë wa ma hum bidarrina, ndërsa magjia S'ka mundësi mi bo dam kurkujna pos me lejen e Allahut. E Allahu kujt i jep leje mi bo dam magjia? Allahu kujt i jep leje mi bo dam magjia? Ata çka Allahu xhelle ve ala e le m'u mbështet në veten e tina. Nërsa Allahu xhelle ve ala kan e merr në mbështetjen e tij, s'ka mundësi m'e prek magjia. Andaj xhini s'e duron Kur'anin. Pse? Sepse është fjalë Allahu xhelle ve ala. Edhe ai i cili punon me fjalën Allahu tebareke ve teala, s'ka mundësi m'i bo magjia, edhe rrenat i dalin në shesh. Sikur që në hadithin e Dexhallit, se se na ka nxjerrë Muslimi, ka thonë Pejgamberi sallallahu alai sallam, Dexhallit i shkrun në mes syve të tij, mektubun bejne ajnejhi kafir. Në, në, në mesin e syve të tij i shkrun kafir. Dijetarët kanë polemizu a i shkrun me shkronja kafir apo është aq shumë i qartë në kufrin e tij saqë çdokush e shef. Ma e vërteta është se nuk i shkrun kafir. Nuk i shkrun kështu bukvalisht kafir, po njerëzit e shohin. Argument, argument është vazhdimi i hadithit ku ka thënë sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu al-katib wa ghayr al-katib. Ka me lexu ai i cili di me lexu edhe ai i cili s'di me lexu. Pra është punë imani. Ai i cili ka iman e shef. Thotë ky nuk ka be, ky është dexhalli. Pra edhe ai i cili ka shkollë, edhe ai i cili s'ka shkollë, di me lexue. Që këtu ndonjëherë vjen edhe i shkollumi edhe s'di me lexu. Këtu ndonjëherë vjen i shkollumi edhe s'di me lexu. Se është ndiku pi sehrit. Edhe është ndiku pi kalemit e jo prej ilmit. S'ka ilm, ka kalem. Ka dalim me pas kalem dhe ka dalim me pas ilm. Andaj, Allahu te bareke ve teala nuk ja lejon me i bo dam sihri pos atina çka e le në durt e veta. Sihri, dijetarët kanë thonë është dy lloje. Lloj i kufrit, nxjerr prej feje, e kjo me ixhmanë e muslimanve, se ai i cili ban magji duke u ndihmu me shejtanat, ai o kafir. Nuk është musliman. për shkak se e ka përdor shirkun dhe kufrin dhe ju ka ba dam besimtarëve apo dam ju ka ba njerëzve e kështu me radhë dhe sehri i dytë i cili nuk është kufër nëse bahet me lloj të barnave dhe lloj të hapave ka sehr çka bahet me hapa E ka qat qat substancë çka nëse i ipet njerit, ja ndryshon mendimet, ja ndryshon drejtimin, ja ndryshon llojin llojin e lëvizjeve të tira. Friksohet pi çdo sendi, bahet me barna, ka barna të veçanta. Dijetarët kanë thonë, nëse sehri nuk është i përdorur në ta, Djalli, shejtani, xhini, ajo nuk është kufër. Dersa nëse përdoret shejtani, apo çka ka punë me shejtan, ajo është kufër dhe të nxjerr prej prej fejes. Ajo të nxjerr prej fejes. Argument ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ata jehudët e kanë ditë se kush e blen magjinë, në ahiret s'ka kurrgja. Në ahiret s'ka kurrgja. Çka i bje kjo s'ka kurrgja, pra s'ka kurrfarë shpërblimi te Allahu te bareke ve teala. Dijetarët kan thon, kurr kurrfar shpërblimi te Allahu nuk ka vetëm kush, vetëm kafiri. Se besimtari me imanin ma të dobt, me gjynahe full, me miliona gjynahe, mirëpo e ka imanin tamam, e kanë shit fejen e Allahut për sihr. Sihri është me t'i me t'i sjell disa dobi në këtë dynja. Sihri përdoret për me t'i sjell disa leverdi në këtë dynja. Çka s'ki sabër, s'ki sabër me prit prej caktimit të Allahut xhel-le ve ala dhe mundohet njeriu apo mundohen sihirbazët me i sjell këto me magjia, me shpejtue atë çka Allahu xhel-le ve ala nuk e nuk e ka nuk e ka zbrit. Dhe kjo bahet në mes Burrave dhe grave, shumica e njerëzve kur kanë nevojë për martesa kështu me radhë, ndihmohen me shejtan. Ndihmohen me shejtan, me e bind ata çka e don, se ajo nuk e don ti me magji mundohet me ba me zor. Edhe e kundërta. Ndash në bashkim, ndash në prishje. Juferrikune bejne el zeuxhi vel mer'i Bejne el mer'i ve zeuxhi Allah thot e prishin mes burrit dhe gruas Magjistar Edhe e kundërta E bashkojnë ata çka s'duhen me magji Ajo për përjashta doket se është me vullnetin e saj Ndërkaq nuk është me vullnetin e saj Pastaj Allahu në fund ka thonë Lau kanu jalemun Këtu du m'u ndal me ajetin Tema është e sehrit, mirëpo këtu du m'u ndalë me ajetin diçka tjetër. Allahu thot, e ditën se kush e blenë magjien e hup ahiretin. E ditën. Në fund të ajetit thot, sikur ta kishin dit. Sikur ta kishin dit. Qysh bashkohet ky ajet? E ditën sikur ta kishin dit. Pra e kanë dit dispozitën. E kanë dit dispozitën, se është e keqe kjo. Ama nuk e kanë dit realitetin se çka ka me ju ndodhë në ahiret. Apo se njerëzit, subhanallah, janë që e anojnë më shumë ka materialja. Kur thamë materialja, ajo çka shifet edhe me sy, ajo çka preket, ajo çka dëgjohet. Ajo çka nuk shifet, ju hi dyshim. Edhe njerëzit kur t'ju thuhet ka xhehenem, e shofin larg. Ku me ditë kur është ajo? Ama ajo shumë e afërt. Ajo shumë e afërt. Mes ti edhe ahiretit është çasti i vdekjes. Mes tije edhe ahiretit është çasti i vdekjes, ndërsa ata s'ki mundësi me largu kurqish. Andaj Allahu xhelle ve ala ka thënë innahum yarawnahu ba'idan wa nahnu narahu qariban. Njerëzit e shofin ahiretin shumë larg, a na e shofim na shumë afër. Apo njeri mendon se pale kur ka me vdek. Pale kur ka me vdek. Edhe pse i shef njerëzit përreth tina duke vdek vazhdimisht, mirëpo nuk merr mësim subhanallah. Nuk merr mësim, i vdesin të afërmit, i vdesin fqinjt, i vdesin, i vdesin plot njerëzi, ndërsa vdekjen e vet thot pale kur është. Se i mendon se janë larg, ndërsa mes ti dhe ahiretit është vetëm ardhja e melaqes. Andaj Allahu xhelle ve ala thot: "Wa laqad alimu." E kanë ditë, në fund ka thon, sikur ta kishin ditë. Sikur ta kishin ditë. Andaj njeriu duhet me arrit dhe duhet me kërku ilmin e vërtetë. Cili është ilmi i vërtet? Çka mishërohet dhe jetësohet me punë Ahireti nuk është hajgare Vetëm me lanë si rezervë Ai që nashta ka ahiret Kush e ka kështu ai nuk ka besimtar Pa ahireti është me jetue për ahiretin Ahireti është sikur sot çka jeton ti n'dunja Qashtu me dit ahiretin Sepse dunjaja është periudhë e caktume çka Allahu na ka zbrit për me me u testu dhe me u provue. Dhe në fund kthehemi tek Allahu tebareke ve teala. Andaj sihri është prej seneve që e kanë përdorur jehud ndërsa Allahu xhel-le ve ala e ka bë prej kufrit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut." A ki pa atyre të cilët e kanë dhënë librin i besojnë xhibtit Kanë mësu dhe i besojnë rrenës. I besojnë asaj çka e qet ekspresi. Interesant është njeri me qenë i shkollum dhe me pretendu se është akademik dhe me pretendu se është i librës dhe me pretendu se është i argumentit dhe faktit dhe nuk i beson prallave dhe prap se prap i beson prallës. Dhe i beson asaj rrenës e cila një avam i thjeshtë e din se është ajo rrenë dhe propagandë por ajo e cila i shkon në akont dikujt tjetër. A mundet njeriu me fol me shejtana? Fol njeriu me shejtana. Mirëpo për me fol njeriu me shejtana ka shumë kushte. Ka shumë kushte. Duhesh me dhon shumë kurbana për me fol me shejtana. Po a mundesh me fol me sihirbaz? E sihirbaz kanë kanë dhon shumë kurbana për me fol me shejtanin. E ata të cilët folin me iblisin, janë ato shoqëritë e fshehta, të cilat kanë dhënë shumë kurbana. Kanë vra me miliona njerëz. Me miliona njerëz kanë vra për kurban për iblisin. E ata folin direkt me iblisin. Direkt junzilu alejhimu shejtan, zbret tek ata shejtani. Sikur që shejtani iblisi ka ardh në në mexhlisin e Ebu Xhehlit. Edhe Umeje ibnu Halef, ka ardhë ju ka, pre, ju ka dhonë ideja qysh me vra Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Shejtani ka ardhë në formën e njerit, ka thonë hajt ja u kalzoj një ide qysh m'u liru prej këtij personit. Ka thonë mbledhne djalin më të mirë të çdo kabiles, djalin më të fortë të çdo farefisit, mbledhni me një vend. Edhe jepjani shpatën ma ka një shpatë të fortë dhe shkoni e t'ja japë çdo njani ka një të goditme edhe gjaku i tij shpërndahet nëpër farefis çdo farefis dhe s'ka mundësi m'u hakmarr kërkush te kërkush shejtani idejat e tina mirëpo subhanallah sot gjer njerëzit kanë kalue që mundën me mësu edhe shejtanin qat si janë profesionalizu në Dinakri, Fi kulli hajjin wahidin, ka thënë Xhabiri, në çdo lagje ka nga një fallxhor. Në çdo lagje ekziston nga një fallxhor. Nëse në kohën e atyre ka pas në çdo lagje ka një fallxhor, e në kohën sot, e sotshme ka 10 ka mundësi janë. Nëse te ata ka kon ka nja, sot ka mundësi ka 10. Nga se imani te njerëzit është shumë i dobët Apo shumë thungu, thuajse hiç Thuajse hiç Sa njerëzit shkojnë te Burdushi Full njerëzit shkojnë te ai Pse? Se i besojnë rrenës Unë e thashë nëse i shkollumi i beson rrenës Ai i pashkollumi? Ala ma shpejt Nëse ai i cili pretendon se e pason faktin dhe argumentin Ajetin Ai i cili nuk e njeh as ajetin as hadithin Ala ma shpejt ka me shku tek ai Sepse njerëzit janë në zor Janë në zor dhe shpejtojnë te çdokush kush thotë se unë ju shëroj, shpejtojnë dhe i besojnë atina. Këto janë prej argumenteve se sihri është kufër. Nga Ebi Hurejra, radiallahu an, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ixhtenibu seb'al mubikat. Distancohuni, largohuni prej shtatë vendeve që ju shkatrrojnë. El mubikat janë vendet e shkatërrimeve. Dhe tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka me i klasifiku të shtatat. Dhe mbaj mend, qysh i ka rendit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu janë në rrezikun e tyre. Qysh i ka rendit sallallahu alajhi wasallam, ashtu janë në rrezikun e tyre. Ka thon ixhtenibu dhe s'ka thon utruku. Ixhtenibu në gjuhën arabe është me dal ti një anë, ajo një anë tjetër. Ti ni anë, pra larg, larg këtyre shtatëve, larg këtyre shtatëve. Kalu, ja Rasul Allah, ve ma hunne, thanë ja Rasul Allah, cilat janë këto shtatë. Shikoni zellin e sahabëve, shikoni zellin dhe kujdesin e sahabëve. Pejgamberi sëmë thotë, ikni shtatë seneve, larg shtatë seneve, sepse janë shkatërruse, shkatërruse janë, kancer i imanit janë, kancer i shpirtit janë, kancer i mendjes janë, Njerëzit e dinë veç kancerin e fizikës, ama kanceri i shpirtit asht ma i keq. Qad khaba man dassaha. Allahu ka thanë, ka dështu ai i cili ka prish shpirtin. Fizika asht ma lehtë me t'u shkatrrue, sepse tek funi i funit vdes edhe kalon tek Allahu xhelle ve ala. Ama me të me i ra kanceri i shpirtit, ai kancer s'del kurrë mo. Ai kancer s'del kurrë mo, se edhe në ahiret ka me vazhdu ai kancer. Ama kanceri i fizikës, i elementit fizik, biologjik, ai mbetet në dunja vetëm. Ta merr shpirtin dhe shkon, kalon tek Allahu tebareke ve teala. Ama kjo qëto shtatë, qëta kancera, nëse goditen tek mendja e njeriut, te zemra e njeriut, te imani i njeriut vaj halli për ta vaj halli për ta andaj ka thanë sallallahu alaihi wasallam ijtanibu larg atynve cilat janë ato tha esh-shirku billah ortakllëku dhe bamja ortak Allahut tebareke ve teala cili koka rreziku ma i madh për njeriun esh-shirku billah A njerëzit e kanë qitë këtë të fundit Pejgamberi alejhi selam të parën e ka thënë Ruju, ruajuni prej kësajna Njerëzit e kanë qitë të fundit Njerëzit ma shumë i ruhen mëkateve tjera Se sa shirkut, apo Njerëzit i ruhen ma shumë mëkateve tjera Se sa shirkut Folin a është cigarja haram a jo Folin për sene tjera Cilat a janë haram a jo E kështu merren Për sene që janë dorës 2 dhe 3 Nuk jam tu thanë cigarja është halal Cigarja është haram Po krahasim me shirkun S'krahasohen këto. S'krahasohen hiç. Ama njerëzit, shejtani ka merak me këto sene m'u marr. Me këto sene m'u marr. Pse? T'i largojë prej esencës të fejes. Thot sallallahu alaihi wasallam e shirku billah, më e rrezikshme është shirku. Edhe kena thonë se iblisi ta din ty kapitalin. Apo njeri, e keni kapital. Ka thonë Ibën Kajimi, jau ap një shembull. Hajduti kur hin n'shpi tane, çka do me vjedh? Nëse e di se në një ven i ki altant, edhe argjendin, edhe anash i ki mobiljet, edhe altant edhe parët, ku ka me shku ai? Ka me i vjedh, kauçin me veti me majt, s'i intereson ajo, edhe pse ajo ka vlerë. Regalin ka me ta marr? Jo. Ibën Kajimi, thot, teshat e shpijës nuk i kshyr ai. Njiherë lyp, çka lyp? Paret ku i ki, o ti njeri. Ku e ki margaritarin? Qata unë e due? Thot ti e ki margaritar imanin. Thot atij nuk i interesojnë sene tjera, nëse ta mori imanin t'i le tjerat. Nëse ta merr altanin t'i le teshat e shpijës, kejt, maj, s'a problem. Paret t'i mora. Kështu është me kapitalin e njeriut. Kapitalin çka e ki në këtë dunja, Krahas ahiretit është imani. Nëse ta merr imanin, krejt tjerat t'i jep. Krejt tjerat t'i jep. Andaj shirku billah, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, e para që duhet m'u largu është shirku. E dyta es-sihr. Wa es-sihr. Magjia. Shirku me magjinë kanë shumë shumë shumë ndërlidhshmëri të mëdha. Do të thoja, meriton edhe me majtë një ligjëratë ndërlidhshmëria mes magjisë dhe shirkut. Sepse shirku në realitet është rrenë. Kur t'i thujsh dikujna, a ka mundësi dikush me kriju pos Allahut, thot jo baba, s'ka mundësi. Veç Allahu krijon Zoti i Madh. Ai na ka fal. Ama kur t'i thujsh dikujt, a duhet me ngu Allahun xhallahu ala apo me ngu demokracinë? A thot këtu, mujna me bo muhabet. Mujna me bo muhabet. Pse? Se kjo është rrena. Rrena. Sikur komunizmi shkon, socializmi shkon, feudalizmi shkon, shkojnë, sistemet e xhahiljetit shkojnë. Pra janë rrena, me pas qenë vërteta kishin metë. Me pas qenë vërteta kishin metë, po kanë shkue dhe ndrohen. Po ti edhe njani me vetë edhe komunisti kush ka kriju, po të thotë Allahu më ka krijuar. Andaj ditën e gjykimit kur dal realiteti n'shesh, çka bojnë? S'guxojnë as me çu kryet, çka ka thon Allahu xhallahu ala. Tashkhasu absaruhum. I ulin sytë. I ulin sytë para Allahu xhallahu ala, i ulin kryet. Edhe s'fol kërkush. Diellin e kanë mbi kryet të tyre, mbi kokat e tyre. Pra la, realiteti kur kanë me dalë para Allahu xhallahu ala, krejt kur kanë me dalë, cili është realiteti? Pra realiteti i zotave të cilat adhurohen n'këtë dynja janë rrena. Rrena janë. Vetëm Allahu tebareke ve teala është ai i vërtetë. Pra e dyta është sehri. E treta është qatlun nafsi allati harram Allahu illa bil haq. Dhe largojuni vrasjes së shpirtit të cilin Allahu xhallahu ala e ka bo haram. Haram e ka ba Allahu tebareke ve teala me ja marr njeriut shpirtin pa hak dhe kjo është me mëkateve të mdhaja. Pra ku e ka rendit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas sehrit e treta. Vrasja e njeriut pa hak. Pse ka thon pa hak? Se ka raste kur ka me hak. Ka raste kur ka me hak. Dhe e katërta eklur riba. Ngranja e kamatës. Nuk e ki përly dorën tane me gjak Të cilin Allahu xhelle ve ala ka bo haram Dhe nuk e ha kamatën Këto janë prej të mdhajave Tjerat të vogla çka je njeri Dhe Allahu të ka kriju njeri Dhe gabime të cilat s'ka mundësi m'u largu njeriu T'i falë Allahu tebareke ve teala T'i falë Allahu xhelle ve ala E katërta është ka, Kamata Nuk lejohet njeriu me hangër kamatën E pesta Eklu malil jetim Madje në Kur'an është quajt kufër kjo. Kjo është quajt kufër. Mirpo dijetarët kanë thënë, kjo është mëkat i madh. Kjo është mëkat i madh ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka quajt at-tawalli yawm az-zahfi me kthy shpinën kohën e luftës. Mirë, kjo në kohën e luftës. E me ua kthy shpinën muslimanëve edhe kur s'ka luft klasike. A është prej mëkateve të mdhaja? S'ka dyshim. dhe me i godit në nderin e besimtareve të ndershme. Kjo e shtata, me godit në nderin, pra me akuzu në nderin e besimtarës, femrës besimtare e cila është e pastër, nuk dihet se ajo ka bo ndonjë gjynah, e cila meriton akuzë, me argumente dhe fakte, dhe ti me akuzu, edhe me dyshu, te Aliu radiallahu anhu kanë ardh tre veta, për me akuzu një njeri, Dhe kanë pa, s'e kanë pas të katërtin. Aliu ka thonë, derisa të ma bini të katërtin, ju të tretë kini me hangër shkopin. Ata janë konë të besushëm. Edhe s'kanë pos mundësi me pru të katërtin dhe i ka rreh, Aliu radiallahu. Ky o rreziku i njerëzve të cilët folin pa argumente. Kur të folsh për nderin e dikujna, dush me pas argumente. Kur të folsh për nderin e dikujna, dush me pas argumente. Ka sihr, pra nuk duhet njeriu mu mashtru me oratori, po duhet mi pasu argumentet dhe mi pasu faktet dhe mos me pasu e shkrimin, kalemin, se m'e ka përmen pejgamberi sallallahu alejhi ve selem, po duhet me pasu ilmin. Ilmin, kale Allah, ka thënë Allahu tebareke ve teala, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, lusim Allahun xhel-le ve ala, që mos na boje viktimë të mediave, viktimë të magjisë, viktimë të rrenave, të cilat janë me dozë të stërmadhuar, me dozë të stërngarkuar, me dozë të cilës nuk ka mundësi mi shpëtue, po siç kanë thonë sahabët, ka me ardhë një kohë, kur fitneve nuk ju shpoton askush pos ai cili lutet Allahut tebareke ve teala sikur ai cili lutet Allahut me shpëtue kur është duke u fundos në mesin e detit Nëse njeriu është duke u fundos në mesin e detit, a thu vallë qysh e lut Allahun? Nëse je tu u fundos në mesin e detit, çaste janë mes teje dhe vdekjes. Qysh e lut Allahun? Çfarë sinqeriteti e lut Allahun? Ama sot nuk e lut qashtu, sepse nuk i shef fitnet. Edhe njeriu duhet me lutë Allahun xhel-le ve ala, me ia rujt zemrën, siç ka thonë Enes ibn Maliku, radijallahu anhu, thot nuk e kam dëgjue pejgamberin sallallahu alejhi ve selem, ta shpeshtoje një dua pos njanës. Allahumme ja mukallib el kulub, thebbit kalbi ala dinik, o ti cili rrotullon zemrat, forcoje zemrën time në